ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين biz sizlarni bir oz qo'rqinish bilan bir oz qahatchilik bilan va mollaringlarga jonlaringlarga bolalaringlarga va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz beshig'i kelgan musibat ziyon zahmatlarga sabr qilg'uvchilarga jannat bilan xush xabar bergin أخي في الدين لا زلنا أباتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يزيد هباءهم وهنا أخي في الدين لا لازلنا السلام عليكم مسلمان مؤمن ومهاجر مجاهد قيرندشتر السلام عليكم dunyoning har qaysi joylarida ig'ir imtihonlar bilan sinilayotgan muvahid qarindoshlar biz sizlarni anbiyolar davidi bilan butkul tog'utlardan ado judo bo'lib allohga iymon keltirishga allohning do'stiga do'st dushmaniga dushman bo'lib shariatni yurgizish uchun hijrat va jihad qilishga chaqiramiz alloh barchamizni tavhid ustida sobit qilsin xilofat ichidagi muvahidlarning ovozi qiyinchiliklar qaramasdan yana jaranglamoqda al bayyinah tashviqot bo'limi tarafidan tarqatilgan xilofat ichida nomli anglitishimiz davom qilmoqda oltinchi qism xilofat ichida xilofat ichida ويخلف من غزا منا أخوه بأهله حسنا أخي في الدين لا زلنا أباتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء bu qismliq anglitishimizda o'rin olgan mazmunlar bu qismliq anglitishimizda o'rin olgan mazmunlar يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكينا تلظى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال jamoatdan ayrilib o'lgan bo'lsa u jahiliyat ilmida o'lgan bo'ladi kimki bo'lgunchilikka chaqirgan parchi guruhlarni ozg'un bayroq ostida urush qildikan uning o'limimi jahiliyat o'limida bo'ladi allohning shariati faqat sodiq ixlos bilan mujohidlarning titilib ketgan badanlari so'ngakka aylanib ketgan dova dova boshlari va ularning qonlari bilan borliq keladi erdo'g'an hammani quyib qo'yganday qilgan bo'lsinmi qilgan kishilarga fitna bo'lgan buninki dajjolligi mustafa kamol bilan shiptiligi immatni erkaklik tugab ketgani yo'q inshaalloh mushu og'ir kunlarda o'zini fido qilish uchun nurg'un birodarlar shu maqolada shundoq talishib turyapti qardoshlar balkim sizdan boshqa ko'pincha ayollarga berilgan hidoyat tepish sabablari olimlar va da'vatchilar tepilmaydigan yiroq yerlardan kelgan bo'lishingiz mumkin siz tutdingizlar deb qo'ymida yig'lab so'rayaptiman opamga jangi opami deb jangi opami deb yig'lab so'rayaptiman ulardan 85 dan ko'proq murtatni o'ltirib yaralandirgan 7 sini asirga olgan shundoqla har xil tipdagi 8 askariy mashinasini vayron qilgan hafta ichidagi dunyodagi yangiliklar Fransiyanın iki harbit kuchari tushib ketib, 5 kishi o'lgan. يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال فانكيروا في كل حي زمجيروا في كل حال أقدموا فالموت عز نحن قوم لا نبالي ها هي الدنيا تعجب أهلها من ذي الفعال فاضرب خلافة içinde. Hilafet 2'de. Şeyx Əbu Həmz Muhacir rahimehullah'nın qimmetlik nəsihətləri. Nusrətə erişiş yolları. Nusrətə erişiş yolları. 2-ci birlik. Allah mundaq deydi: "Həmminglar Allah'ның arğamçısına məhkəm yapışınlar. Ayrılmanglar. Allah'ның sizlərə verən nimətini əslanlar. Öz vaxtında sizlər öz ara düşmən idinlər. Allah dilinlərini birləşdirdi. Allah'ның nimeti bilan öz ara qerindash boldular. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mundaq deydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mundaq deydi. Ey insanlar, itaatni və cemaatni lazım tutunlar. O Allah'ның bəndələrə buyurğan belgiləmisidir. sizlar yomon ko'rgan jamoatni lozim tutib amirga itoat qilish sizlar yaxshi ko'rdigan pirqi guruhlardan yaxshidir qandoqsiga undoq bo'lmasin bu vaqtda rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundoq deydi uch xislat bo'lib bular amalni olloh uchun xolis qilgan nasihat qilgan yetkizgan va ish egilariga itoat qilgan kishi hargiz ezib ketmaydi yana bir rivoyatda mundoq deydi jamoatni lozim tutib ish egillariga itoat qilish ularga egishib himoya qilish ularning chaqirig'iga ovoz qo'shganlikdir ibn qayyim rahimulloh mundoq deydi kimki butun amallarni alloh uchun xolis qilsa barliq ish harakatlarda allohning dinini yetkizsa va ixtiloflashmasdan birlashib jamoatni lozim tutsa uning qalbi sob va sog'lom holda allohning valiylaridan bo'la oladi agar undoq bo'lmasa u har tarafdan yomonlik yetib qoladi musulmonlarga asli vojib bo'lgan ish farqi bo'lib parchalanmasdan bir jamoatga uyushish va ixtilotlashib qarshilashmasdan allohning arg'amchisiga mahkam isilishdir ana shundoq bir jamoat bo'lib uyushganda dunyoda nusrat xotirjamlik va izzatlarga erishadi oxiratda yuzdiri yo'riq holda katta darajalarga erishadi ibn abbos roziyallohu anhu u kunda ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar oqirdi ba'zi yuzlar qaraydi degan oyatning tafsirida mundoq deydi oyatda aytilgan yuzlari oq kishilar ahli sunnat va jamoatdir yuzlari qari kishilar biddatchi bo'lgunchi kishilardir bo'lingan kishilarning amiri yer yuzidagi allohning maxluqotlarining eng botiri va eng yaxshi bo'lgan taqdirdimi hargiz izzat nusrat topolmaydi mo'minlarning amiri ali roziyallohu anhu xalifa bo'lgan zamonida yer yuzida uningdanmi yaxshiroq biri yo'q edi ummat ixtiloflashdi bir toifa pasodchilar va xavorijlar uningga qarshi maydonga chiqdi bu sabab musulmonlar kofirlar bilan jang qilg'ili bir qo'shinni tayyorlashqami qodir bo'lolmagan edi shayxul islom ibn taymiya rahimahulloh shu chog'dagi 12 ikki imom haqida mundoq deydi Ani shulardan ali ibn abu tolibdan boshqa hech qaysisining qilichi yo'q edi uning xalifalik zamonida na kofirlar bilan jang qilishqa na biror zaminni fatih qilishga kuch bo'lmasdan balki musulmonlar bir birini o'ltirish bilan bo'lib ketgishga kofirlar shomni va sharaqni tamo qilib ba'zi musulmon zaminlarni tortib olgan edi jamal urushimi buning tipik misoli bo'lolaydi buning aksicha butun jamoat birlashib ummat muaviya roziyallohu anhuning xalifalik ostiga jug'lashgan chog'da qo'shin tortib ko'p ziminlarni fatih qilib zakotlarni yo'lga qo'yib mollarning haqlarini berishgan edi amaliyotda hech kim ali roziyallohu anhuning allohga ang taqvodor botir va muaviyadimi odil kuchlik ekanligiga shak qilmaydi lekin ixtilobning hammasi yomonliq edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundoq deydi kimki amir xalifining itoatidan chiqib jamoatdan ayrilib o'lgan bo'lsa u jahiliyat o'limida o'lgan bo'ldi kimki bo'lgunchilikka chaqirgan parchi guruhlarning ozg'un bayroq ostida urush qildikan uning o'limimi jahiliyat o'limida bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana mundoq deydi sizlardan biringlar xalifasidan biror yomon ishni ko'rsa uningga sabr qilsin kimki jamoatdan bir g'iyilish ayrilgan holda o'lsa u faqatli jahiliyat o'limida o'ldi biz allohga hamda aytib allohning yordami bilan amrimizga qilingan bo'xton tuhmat va gumonlardan uni muhofizat qilib uningdan yaxshi gumon qilib qalblarimizni birlashtirganligimizda alloh bilan qasamki amerika butun qo'shini bilan balki ar ayol bo'lib butun xalqi bilan bizga qarshi bostirib kelgan taqdirdami nusrat faqatla bizga mansub bo'ladi shunga ey allohning qo'shinlari sabtiringlarni parchalashga urinmoqchi bo'lgan va urinayotganlarni ko'kilisidan tutinglar xilofat ichida xilofat ichida shayx abu muhammad adnoniy taqabbalahullohning bayonotlaridan uzundilar يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يباد فحارب ما تشاء فنحن جند لهذا الدين منطق ey musulmonlar sizlarning kesilinglar ojizlik va bo'shanglikdir agar kasal bo'lib qoldigan bo'lsanglar xilofat yiqilib tushadi xilofatdan keyin sizlar nurg'unlig'an parcha parcha toifalarga aylanib ketsizlar xilofatning yiqilib tushishi sizlarning kasal bo'lganligingizdir. xilofatning qaytib kelishi kasallarning davosidir xilofatning atrofiga uyishinglar allohdan keyin xilofat orqali qo'g'dininglar bo'linmachilik tafriqchilik va tashkilotchilikni tashlanglar agar bu so'zlarimga unisanglar mana bu sizlarning kasallarning davosidir agar unimasanglar mana bu sizlardan kesilinglardir agar sizlar xotirjamlikni xohlasanglar xotirjamlik faqat sizlarni qo'g'dayotgan himoya qilayotgan va mollaringlarni qo'g'dab berayotgan islom davlatining soyasi ostidadir agar sizlar allohning shariatini xohlasanglar allohning shariati faqat islom davlatining soyasi ostida ijro qilindi allohning shariati ko'mir va o't bilan tapi malomatlarga uchrash bilan borliqqa kelindi kofirlar bilan kech kunduz atigan va kash to'xtamay urush qilish bilan barliqqa keladi allohning shariati faqat sodiq ixlos bilan mujohidlarning titilib ketgan badallari so'ngakka aylanib ketgan dovda va boshlari va ularning qonlari bilan barliqqa keladi musulmonlarni ojiz va zaif deb o'ylaydiganlar ang ahmoq va do't odamlardir hargiz undoq emas ey musulmonlar sizlar ang kuchlik ang kuchliksizlar agar sizlar dininglarni qo'g'dab tursanglar tavhidinglarni amaliyotga chiqarsanglar robbinglarga iltijo qilsanglar allohga tavakkul qilsanglar allohdan yordam so'rasanglar va allohga yilinsanglar alloh yakka yegonadir allohning o'zi yaratgan bandasiga kuchi yetmamdi ular sizlarni allohdan boshqa narsalar bilan qo'rqityotidi alloh hammadan g'olib intiqom egasi emasmi allohga iymon etgan va mana shu oyatlarni o'qiydigan mo'minning qo'rqib qor va zulmga uchrab yashashi haqiqatan hayron qolarliq ish ey musulmonlar sizlar kuchlisizlar amerika va uning ittifoqdoshlari rossiya va barliq kufr millatlari mujohidlar oldida to'li muzaibdir robbinglar azza va jalla sizlarga mundoq demadimi shaytonning katta boshlari bilan urush qilinglar shaytonning hili mikri haqiqatan zaibdir agar sizlar ularga qarshi urush qilsanglar robbinglar azza va jalla ularni mag'lub qilishni va sizlarga yordam berishni va'da qilmadimi ularga qarshi urush qilinglar alloh ularni sizlarning qulinglar orqali azoblaydi va xarlaydi ularga qarshi sizlarga yordam beradi va mo'min qavmning qalblarini arom topqizadi mana bu oyatlarni o'qigan mo'min qandoqmi ojiz bo'lib qo'rqib va xor bo'lib yashaydi men hayronman bu oyatga iymon etgan kishi qandoqmi tuvan o'rniga tushib qolsin va qandoqmi nishondan bo'shishib qolsin hayronman bu oyatga iymon etgan mo'min qandoqmi kofirlarga yaqinlashsin va ular bilan ishlarni tinchlik bilan hal qilish yo'liga maqsin ey musulmonlar men sizlarga hayron nimishqa qo'rqisizlar izzatni robbi bo'lgan alloh biz bilan birga emasmi alloh izzat sizlarga xos demadimi izzat alloh va allohning elchisi va mo'minlarga xosdir lekin munofiqlar buni bilmaydi alloh sizlar ang ustun demadimi sizlar bu oyatni o'qimamsizlar bu oyatlarga ishonmamsizlar ey musulmonlar alloh fir'avnni g'arq qildi ot va samutni aloq qildi va birlashma qo'shinlarni mag'lub qildi u olloh yaqinda rossiya amerika va uning ittifoqdoshlarini ham mag'lub qiladi alloh ularga mujohidlarni qo'li orqali qattiq azobni ta'min etadi mana bu ollohning va'disidir agar sizlar allohning yo'lidagi urushni davom qilsanglar yinik va ig'ir holatda jihodga chiqinglar allohning da'vatchisiga ijobat qilinglar ey kaynini qilib jihod ziminni tark etgan va kufr diyori qochgan shaxs mahshar kuni ollohdan nagimi qocharsan sen müminlerin taşlap koyup kafirlerin dost tuttun mu? Ya ki rezil peskeş adamlardan izzet talep kıldın mı? Umumi izzet Allah'a kastır. Allah bilen kasem, kafirler diyarında yaşayan Müslüman, har, töven ve pes haleti yaşaydı. Allah bilen kasem, eğer Müslümanlar uruş kılışkı layık bulmasa ve kuralga yakın turmasa, Müslümanlar izzet ve hürmetke ve hatırcemlik erişelmeydi. Sana nemi boldi, ey İslam'ın yaş oğlanı? sening ajdoding dunyoga ega bo'lmaganmidi insonlarga boshliqlar bo'lmaganmidi ziminning podshohlari ularning oldida xor bo'lmaganmidi shaharlar ularga bo'ysunmaganmidi ajdodinglar faqat jihod orqali nijotga erishdi va shon sharafga ega bo'ldi hamda hukmdorlik o'rniga chiqalindi ey musulmonlarning yoshlari mujohidlarning karvoni ketilinglar agar shundoq qilsanglar sizlar ang aziz va ang hurmatli bo'lasizlar ziminning egillari va dunyoning hukmdorlari bo'lishlar agar sizlar mujohidlarning sepi qitilmasanglar undaqda sizlar ang xor ang baxtsiz va ang qadrsiz bo'lib qolasizlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarni sizlarga foydaliq va qalbinglarga hayotliq bag'ishlaydigan ishlarga chaqirganda allohga va allohning elchisiga ijobat qilinglar bilinglarki olloh inson bilan qalbi orasini ayirg'ichidir haqiqatan olloh tarafga jam bo'lasizlar oranglardan zolimlarga xos yetmaydigan azobdan qo'rqinglar bilinglarki allohning azobi haqiqatan qattiqdir انظروا جيشا يباد فحارب ما تشاء فنحن جند لهذا الدين منطقنا الزناد Hilafet içi de. Hilafet içi de. قرآن سنة أستدمة راية التوحيد شق الغيهبا راية التوحيد شق الغيهبا وادحر الليل وشعي كوكبا وانشر الحق بأرجاء Hem إلمانية ilmaniye digenini شنو düşünüp إلمانية ilmaniye يعني yani din siyasettin Yani kişilerin hayatıdır, kişilerin muamisidir, ictimai hayatın ayrı ötüştü geldik. Goya ki Türkiye gibi. Türkiye'de İslam, yani Allah kılındığan ibadet olsun, namaz namazını yani mescid kırın ibadetlerine. Ama sırtta sırt işlerine, ictimai alak işlerine, özara muamele, her xil örüp adet deyimiz, nikah, talak, miras işlerine, onunla dinin kat'i hükümranlık yok. Yani dinnin bir kısmını kıladigan, bir kısmını alaştırmaydigan. Asas ibadet kısmından namaz, ruzu, zakat, Her kısmından kıyap koyup, ondan başka kısımların hemmisini, hayat alakadar boğan kısımların hemmisini, muamele alakadar boğan kısımların hemmisini üzüp taştaş. Mana bu ilmaliye. Bu ilmaliyenin özüne Yahudlarninki suikastı olan Mustafa Kemal, Türkiye'de birinci olarak oturup koygan. Yani Türklerin özü Atatürk dep koydu bunu. Atatürk yani Türklerin atısı degen gap. Ammo bu Mustafa Kamal ajoyib islomni qattiq razillik bilan suiqasd qilgan cho'ng dajjollarning biri endi bu Mustafa Kamal. E, Mustafa Kamal oshkoralatib masjidni taqilgan bucha. Diningizni zodi yo'qotish uchun, hayotni arish uchun masjidlarni taqigan Ammo Erdo'g'an hammani quyab berganday qilgan bo'lsa-mu, nur qilgan kishilarga fitna bo'lgan. Buningki dajjolligi Mustafa Kamal bilan ish bitilgan. Mustafa Kamal yigirma o'ttiz xil karomatni ko'rsatgan bo'lsa mau ardo'g'anni o'zi qirq ellik xilni ko'rsatish orqali kishilarni endi sehrlantirib degandir hatto nurg'un hatto misrlarda bo'lsin hatto jumladan turkistonliklar bo'lsin bu ardo'g'anninki bu dajjali o'yiniga bu kelib ketib qilgandi nurg'unlari mushuniki suiqasdlarga oldinib qoldi nima desa ilmoniy ilmoniyninki eng muqaddas biladigan narsa nima desanglar ilmoniyniki eng muqaddas biladigan narsa ilm shuni birodarlar diqqat qilsak bilalaymizki uyg'urlarninga turkiya kelgani nechchi yil bo'ldi endi masalan afg'oniston imorati boshlangandan boshlab shu vaqtdan boshlab nurg'un nurg'un keldi shu vaqtdan boshlab turkiya urg'ular urini bilamiz uni qilamiz buni qilamiz deb qilib bergan ishi nima bo'ldi desa darnakdan uch to'rt necha birlik shu ya'ni o'qish uchun ilmoniy degan ya'ni ilmni ilohlikni o'rni ko'rdiganlar shu turkiyada bular hozir mana shu ilmoniy fikrga turkiyada turayotgan bolalar masalan bular o'qisak bo'ladi deb o'qishni ham turayotganlar ilmoniy fikrga burilib ketganlar ilmoniy degan bu birodar uqib iniq dinsiz bizni uyg'ur tilida so'zlab qolganligi yoki bizni yurtliq bulab qolganligi bizni ularga bo'lgan mehr muhabbat bilan qarashga qilib qo'ysinmi chuqun bizda ibrohim alayhissalatu vassalam kabi ularni ado juda ularning qilmishlariga ado juda urishimiz kerak endi hozir turkistonliklar bilan muchu yaqin ya'ni 2012 yildan keyin nurg'unlagan turkistonliklarni hijrat qilib nurg'unlar shu turkiyada qolmas hozir turkiyadagi qolganlargacha ko'p qism ya'ni mushu hozir ilmonizmdan taqtiyotgan xosdan nima qilsiz o'qish o'qish o'qish o'qish o'qishni nijot yo'li deb qaraydi mana bu ilmonizmning bir fikri biz islomda o'qiymiz deymiz o'qishni ilmni kattalaymiz chunki alloh tabaraka va taolo rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga Ziyade bir bir ishni talab qiladigan bir narsani demaylik faqat ilmni robbi zidni ilman ey alloh man ilmni ziyade qilgin da tilakni o'rgatgan biz ilmni birdan bir chiqish yo'li deb qaramaymiz biz shundoq qaraymiz ekanki kitobun yahdi sayfun yansur ya'ni qur'oni karim to'g'ri yo'lni ko'ksib qo'ydi qilich bilan qilichning sifati bilan qalbini uslatlar qo'lga kirdi mana bu bizninki nişanımız, bu bizninki shuorimiz bu kitobuni yahdi sayfun yansur biz o'qishni yo'lliq deymiz to'g'ri deymiz lekin o'qishning o'zini birdan bir chiqish yo'li demaymiz التوحيد شق الغيهبا وادحر الليل وشعي كوكبا وانشر الحق بأرجاء الدنا أيقظ الشرق وأحيي المغربا أيقظ الشرق وأحيي خىلاپەت ئىچىدە خىلاپەت مجاهد مۇجاھىدلارغا نەسىھەت لا أبالي أي كيفي في سبيل الله حتفي إن يكن طلقة قناص وإلا وقع قصفي سجلوني في انغماس كي حميم الشوق أطفي سجلوني assalomu alaykum qarindoshlar man abu muhammad turkistoni man mushu shodiga tizimlatib saqlab tutma man mushu saqlash jarayonida nurg'un ishlarni ko'rdim ni buni ostida ishlamayotgan kishilar uni saqlab tutdi shu jan qitmiz deb endi sizlar Her kasana uzağına bilip tüsle, muşu kapır töttemdini kıstab üpülüp kep tütü. Ayalla nurgun küçük balıla, nurgun zahmi yap getdi. Bunu oylap bakama, muşu kapırının kıstab kep boğucu biz can kılıp kapırını yan dip keynige, muşunda kalamdimiz ya kep aşı bizde muşunda kıstab an. Bizni heydap koydigende heydap boğanda kalamdimiz bu canlı. Allah Teala jangga chiqaman deb nurg'un oyatlarni tushirdi jihat farz in bulab bo'ldi haqasini bilsa uni birinchisi kofir voslib kap bo'ldi xalifamiz chaqirib bo'ldi ikkisab galish bo'ldi mushunda vaqtda o'zimni qabul qilmayotgan jihatga duch keldi hozir hozir mushu puti yo'q qo'li biqo'li yo'q on nurg'un eri qarindoshimizmi jihatga chiqdi hozir hattoki orolimi chiqdi jangga endi haqasana shunga davi ibrat elanglar dinning yukini ko'tayish uchun kuchingni yetishi xizmat qilinglar qarindoshlar xilofat ichida boylik qarindoshimga nasiyatim haqasana Биринчиден, мушу Аллаһныңки чакырга болган жаһатны кулаңдан бамаңа. Мужаһидларга Аллаһ Таала 100 дәрәҗә бәгән. Ашу 100 дәрәҗене элиш өчен алдын кысатны кулаңдан бамаңа кардәшләр. Кыямат көне мушу Аллаһ Тааланың алдыгы булган чыгы юзыңны юк uçuş için teşanı kardeşler. Boldu. Taşlanlar bu dunyoni sizni ojiz qarindoshinglarni jang qilyotidi shuni yetishinglar qarindoshlar xilofat sirtga birodarlarga deytminim mayli yo'l saqlagan bo'lsin yoki shu jihat ibodatiga tashnaolab turgan birodarlarga deytgan gapim ey birodarlar bizning haqqimizni alloh taolodan qo'rqinglar birodarlar jihatga chiqaman hijratga kuchim yetmasa shu zaminda ashadi jihat qilaman kofil bilan alloh taolo o'zingni yolg'iz bo'lsangmi jihat qilin degan olloh ashadi bo'lsimi qilma birodarlar xilofat sitdagi birodarlar hargiz umidsiz bo'lmanglar alloh taolo rasulullohni ashab kunisidan keyin fatihlarni bergan qarindoshlar immat uzmoni bizning shu muasirdan keyin shu xitoyni amerikani jimi kofirlarning zimilini bizga fatih bizga alloh qodir inshaalloh bunga imonimiz bor la ummat bo'lmanglar birodarlar ummatning erkaklik tugab ketgani yo'q inshaalloh shu og'ir kunlarda o'zini pido qilish uchun nurg'un birodarlar shu maqolada shundoq talashib turyapti qarindoshlar inshaalloh shu ummatning shundoq ijodlari bor hargiz g'amkin bo'lmanglar qarindoshlar bu din allohning dini alloh o'zi yordam berdi qarindoshlar assalomu alaykum rahmatulloh في انغماس كي حميم الشوق أطفي سجلوني في انغماس كي حميم الشوق أطفي كي أري من جاء يغزو دارنا ذلا بنسفي يا نفس فإني ليس يجدي اليوم خوفي Xilafət içide. də içide. 2-də. üçün İlim kapısında verin yılları Dinlediğim hak diyen alim kulları Sordum cennete giden bütün yolları yakın jihod sohasidagi muhojira hamshiralarimizga risola nihoyat şefkatlik ve mehribon Allah'ın ismi bilen boshlayman Barlık hamd sanolar olamlarning rabbi allohga bo'lsin rahmat va salom allohning elchisiga uning oila tavobatlarga va sahobalarga va qiyomatga qadar shu zotga haq ustida agashganlarga bo'lsin maqsadga kelsak men bu risolamni Allah Ta'ala'nın islomga hidoyat qilishi bilan hijrat qilishga muyassar bo'lgan ondin hijratning jafo mushaqqatlariga sabr qilib muhojirlar bilan birlikda yashayotgan fazilatlik mujohida muhojira hamshirlarimga bag'ishlayman assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh mayli er bo'lsin yoki ayol bo'lsin alloh taolo bir insonga bu dunyoda in'om qilgan narsalarning ichidagi eslashga va qadrini bilishga tegishlik eng buyuk va katta ne'mat islom dinining hidoyatiga erishganlik ne'matidir bu ne'matga koinotda tang bo'lolaydigan hech qanday narsa bo'lmasa kerak ya'ni alloh taolo o'zi tarafdan bo'lgan rahmat va fazli bilan qullaridan bir qul yoki didaklaridan bir didakning qalbini islomning nuri bilan yuritadi alloh taolo mundoq deydi alloh kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa uning ko'ksini islom uchun ochidi ya'ni uning qalbini iymonga kengaytib beradi sura an'om 125 oyat alloh azza va jalla maxluqotlarining eng isili va yaxshisi bo'lgan elchisi muhammad sollallohu alayhi vasallamga mundoq degan edi shubhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qilolmaysan lekin olloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi olloh hidoyat topquchilarni obdan biladi bir qasas ellik oltinchi oyat demak bir insonni hidoyat qilishga alloh azza va jalladan boshqa hech kishi qodir bo'lolmaydi ey fazilatli hamshiram siz allohning maxluqotlari ichida martabalari har xil bo'lgan nurg'unlagan erlarni va ayollarni ko'rdingiz allohning dunyolik ishlarda ularning ba'zisining darajasini ustun qilsa ba'zisinikini tuvan qilganligini ham ko'rdingiz shundoqla bu uningdan aqlliq bo'lsa u buningdan kuchlik bu uningdan boy bo'lsa u uningdan bakroq boy ekanligini ham ko'rdingiz uningdan boshqa nurg'un farqlar bor bo'lib uning ba'zisini allohdan boshqa hech kim bilmaydi shundoq turuqliq hidoyat ne'matini o'lchaylaydigan muayyan nizom yoki qonuniyatni hargiz topolmaysiz siz qattiq chechan aqlliq boy va ko'p kitob o'qiy oladigan shundoqla nazar doirasi intoyin kang bir kishini ko'rsangiz shu vaqtning o'zida uni bugungi kunimizdagi Hindiston va boshqa o'rinlardagidek tosh yoki daraxt yoki kalig'i cho'qinadigan holatda topsiz. Uning qarshisida xatm o'qiy olmaydigan va yoza olmaydigan ojiz bir qiri ayolni qalbi islomga ichib etilgan va Allohni Rabbim deb Muhammad sallallohu alayhi va sallamni rasulim deb islomni dinim deb rozi bo'lgan shundoqla Alloh va uning rasulini yaxshi ko'radigan holatda topsiz. Nima uchun bu ayol hidoyat qilindi? nima uchun u chechen va aqlliq turib xuddi hayvondek kofir va ozg'un holda qilib qoldi mana bu alloh taoloning qolgan kishilarga ato qiladigan fazli marhamatidir alloh taolo mundoq deydi mana bu allohning fazlidirki alloh uni bandalaridan xohlagan kishiga beradi turmoida ellik to'rtinchi oyat ey fazilatli hamshiram siz yiroq yurtlardan hijrat qilib chiqdingiz alloh taolo sizni ko'pincha kishilar dunyoga berilib shuning uchun urush qilishayotgan fitna ig'vo va azg'unliqlar keng doirada tarqalgan mushu zamonda o'z yo'liga hidoyat qilibdi ey hamshiram balki siz iroq sahrodin yoki avod shahardan keldingiz balkim sizdan boshqa ko'pincha ayollarga berilgan hidoyat tepish sabablari olimlar va da'vatchilar tepilmaydigan yiroq yerlardan kelgan bo'lishingiz mumkin shundoq turuqliq alloh azza va jalla sizni boshqa kishilar sayohat qilish rohatlanish mol dunyo to'plashdan iborat dunyolik ishlardan manfaatlanish uchun kufr davlatlarga ziyorat qilishda baslashayotgan bir paytda shu uydan yoki shu maktabdan yoki shu universitetdan yoki shu shahardan yoki shu yezidan hijrat yo'lini tanlash fursatiga ega qilibdi kishilarning alloh rahim qilganlaridan boshqalari xotirjam yashash uchun kecha kunduzni amerikaga qandoq qilsa borg'ili bo'ladi londonga qandoq qilsa borg'ili bo'ladi madridga qandoq qilsa borg'ili bo'ladi yoki parijga qandoq qilsa borg'ili bo'ladi yoki parijga qandoq qilsa borg'ili bo'ladi degan xiyollar bilanla o'tkazadi ularning o'z ayoli va farzandlari uchun qilgan turli arzu armonlari bor mana bu ular o'ylab shu yo'lda tirishchanlik qiladigan narsalarning eng yuqori chekidir ey fazilatli hamshiram alloh taolo sizdan bu fitnani yo'q qilibdi keynidan alloh taolo sizga osonlik yaratib hijrat yarig'i yetib keldingiz andin bu zaminda ota onangiz va urug' tuqqanlaringizdan yiroq holda din jihod vatan urug' tuqqan g'iribchilik ichida qilib qoldingiz mana bular allohning sizga qilgan izzat hurmatidir ba'zi kishilar nazar doirasining torligi tufaylidan qarindishi hamshirasi urug' tuqqanlarining yiroqda qilib qolganligini boshqalarning yo'qlab kelishining ozlab ketganligini ba'zida yemak ichmakning nacharligini o'ltiroq uy jihatdagi qiyinchiliklarni o'ylayverib g'iriblik his qiladi bu ishlardan siqiladi va bu zamindan tezroq ketib o'zini rohatlantirishni o'ylaydi bularning hammasi shaytonning xiyollaridir to'g'ri dunyo mo'minning turmusidir agar sen haqiqiy iymon bilan namrat afg'onistonda yashasangmi yoki nyu yorkning o'ttirsida yashasangmi baribir sen bu turmaning ichida yashaysan mana bu bo'lsimu dunyo dunyoda g'am qayg'udin azob uqubatdin va ich siqilishdan qutulg'ili bo'lmaydi o'zlari uchirgan g'am qayg'ularga baloyi musibatlarga savob umid qilish bilan ajrlangan kishi vaysash va ochiqlanish sababli allohga koyib natijada dunyo oxiratlik g'am qayg'ularga tangli uchirgan kishining farqi bor albatta Sordum cennete giden bütün yolları Yakın yok dedi de cihattan gayrı Yakın yok dedi de cihattan gayrı xilofat ichida xilofat ichida mujohidlar suhbati ما لجرحي لا يطيب حين أمسي لا يغيب لازم دوما لغرز assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh qanday ahvolingiz aka yaxshi turdingizmi alhamdulillah biz shu bir sizniki jihod maydonida necha yil turish jarayonida va o'zingizning yishingizniki cho'ngib qilishiga ergishib e, undan qaramasdan yishingiz garchi birga berib qolgan bo'lsinmi garchi mishad yosh bolalardan qolmay oldingi yana bir havn etib paxtangizni chiqirib yana atrofingizdagi kichik yosh bolalarni jihat qiziqtirib degandek bir holat tug'anligingizni birodarlardan anglab sizni bir ziyorat qilib olsak o'sha ziyoratimiz ummatga bir manfaat berib qolsa degan umidda ozroq iymonlasak deb keldik masalan shu siz jihat maydoniga kelgan necha yil bo'ldi aka shu hayotingizni qisqacha bir so'zlab bersangiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ben bu cihat meydanına kelgile üç Ramazan tuttum. Bu şu Diluzur'a kelip üç Ramazan tuttum. viloyatil xayrda Vilayetil Hayır'da üç Ramazan tutuş jarayonida ribatga chiqinglar deydi shu ribatga chiqqan bilan ribatga chiqdik jangga bordim Canglagim kirdiniz ha? Canglagim kirdim inşallah. Ay, canglagim kirdim. Andır canglag kiriş cereyanında manda canının meydanına apam gandek tuyuldu bana. Ama cenge badım dep tunudum. O kapırını mı küzen mi köyümü de cenge badım. Ama şu öyle olsun oltus ısıl dep olturup olturdum cenge çıkıp şey dolap gittim braderinin ipine depçiydi anladım şehit bulup gitti. Ay bılıp cengi bılıp ağam braderler. Hmm. Bu müydü na? Kırındaşlık mihir muhabbet ne gördün onu şundan? Kırındaşlık mihir muhabbetini şunda gördüm. İnşallah şunda gördüm. Eh, bizdek adamla bu köz kılmaydıgan işini veytte. Vatanımız ne oylasak? Hmm. Mevede şunda mihir muhabbet, şunda bir sorusumuz gel korkusunda ıllık tuyuldum ama. Mesela şu cahil kirgan vaktimizde vilayetli hayırdı kirdiniz mı? Vilayetli hayırdı kırdım. Yarlanga vaktimiz hayırdı. Yarlanga vaktimiz bir yıllık Ramazan'da. Hayırdı mı? Ha, vilayet hayırdı Ramazan'da yarlandım. Hani uhtaydı mı ya ki? Ağır planın şazayı tekde. Ağır planın işte yol kılakım vurup diken şuradan şazayı gelip putumga tegip ta dümbamga tegip ta putum sal etishgandek bo'ldi qolsam akashni lan qoniqib turib masalan aka mushu yaralanmışsınız da. Kanlar mesela ayıkınızdan kanı tutuşakta mesela. Sakaygandan dinkin arıq ağrıqlar biraq bir tuggandan keyin mesela. Do oturup o'tirib yeyishimiz mushu xili bir yak berib turgan mushuncha ular jinning yoqi alloh azza va jalla tehi jiningizni ammay turib sizga bir o'zining yo'lida qon to'kishdek bir ne'matni berganligidan faxrlandingiz o'ylab shundoq xursand bo'ldim bitimim qilimiz tushib bizning günahımız şunda Allah mağfiret kıl, <laughs> mağfiret kıldı dep şunda hursan buldum cüva şunda hursan buldum. Hursan bulup yani Allah'ımı da sakay dep yine yani müjda kılgınım ay azet ay iş, işimden iş, işçimden şunda kendi uyduğu iş olsa. Ay şunda oygum kili da mevede bunda yok yani. Hmm. Anlatmış havunga a dilimdir tazalanma mı? Havun diye şunda micazi mi maske tutan aş eğer. Ha hazır havun it bak. Hazır havun it otem. Maşallah. Havun it otem. Şunda hoş bulur. Yakından yak bir ameliyat kıldın mı havun arkalıp. Tüngün mü bağdık? Üç günü bağmadık, elin aldık günü bağmadık. Zaten bir gün bağmayımız, bir gün barımız, bir gün küstük gelimiz. An hani et küstüp gelip et barımız. Bir gün küstük gelimiz, et barımız. Oklarımız çıkın inşallah. Okun içinde yasavadı da bakarva. Okul cık yasaydıkan birader var. Kapırlak yani avullar arkalık oklan itip şu ibadet işi de yine siz hazırsınız. Şu da şunda şunda. Maşallah. Ben kural cöbelerin olsun turup da aka. Her vakit şahadet ki teyyardek bir hılaletini ködürmez sizde. Demek muşunda bir vaktlarda. Yani Huddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem uçurgan mına bir iğirçılıklarga uçurgan bir ahvalası turuptu. Muşunda vaktinin özü de ulturvagan, cihattan ulturvagan. birodarlarga va yoki o'zingiz bir safda ribatda jihodda bo'layotgan janglarda bo'layotgan birodarlarga qildigan qandaq bir nasihatlaringiz bor bu to'g'risida menin nasihatim birodarlar jangga bormaymiz deb деп elib mangdi mashliq besib mangdi yaş buradarlar bunda cihatta susluq qilmaslik kerak. Cihatta susluq qilishdan saqlaninglar buradarlar. Yaş buradarlar bu g'animatni cho'ng bilib, bu biz yani tog'liqda qoldik deb qolmaslikdan bu cihat ustida sabit turinglar. Biz qo'g'dayotgan narsa tavhid. ne inşallah qo'g'dab bu yo'lda can biriş inşallah. katta ne'mat. Katta ne'mat. Buning qadriga yetinglar birodarlar. alloh sizdan rozi bo'lsin aka alloh azza va jalla sizning hayotingizni oxirini qiyomat kunidagi maqomingizni ustun qilib bersin bu yo'lda to'kkan qonlaringizni to'kkan tarlaringizning hammasining ajrini alloh azza va jalla assilab qilib bersin assilab mukofotlasin sizni inshaalloh amin inshaalloh assalomu alaykum وعليكم السلام يمضي أين قد يمضي الغريب لست أدري أين أمضي أين قد يمضي الغريب ما لجرحي لا يطيب حين أمسي لا يغيب لازم دوما لغرزي فيه ظني لا يخيب خلافة 2'de. خلافة 2'de. حرب شبت مشينا لها نخوض لظاها وأهوالها فنحن الأبات Horasan vilayeti Horasan'daki İslam dövləti mücahitleri Allahın şeriatını icra qilishdən küş bilan baş tartqan İslam, Ama yalan murtad askarlarining Bandir va Naziyan rayonidagi markazlik joylashgan urullarga hujum qilib, ulardan 7sini o'ltirgan va 2sini yaralandırgan. Shuningdek boshqa 30 yakın yaqin murtad o'zini mujohidlarga Allah çeksiz emdiler hamdlar bu amaliyotga agishib nangahar o'lkasining jalolobod shahridagi islom davlati bexatarlik tarmog'idagilar afg'oniston murtad istixborot tarmog'idagi ikki josusni va salib amerika armiyasining manfaatiga ishlaydigan yana bir josusni ovozsiz toponchada etib o'ldirgan allohga hamdlar bo'lsin Barki viloyati Barki viloyati tashviqot ishxonasining naql qilishicha fidoyi qarindishimiz abu sayf shomiy va abu yazin shomiy bahri Yazidki pekiki murtadlar to'plashib turgan o'ringob Пеломот сәпләнгән qo'sh kuchli fidoyilik машинасын һәйдәп kirib mashinasini ularning оттырысыда portlatgan natijada 15 га yaqin муртат үлеп ярланган. yana bir fidoyi карындашыбыз abu halil Халаби fidoyilik mashinasini ПКК муртатларының yig'ilgan bir өйнең кышыды portlatgan natijada 15 га yaqin кафир үлеп ярланган. bir hamir va boshqa askariy mashinalar vayron bo'lgan alloh bu uch карындашыбызның fidoyilik amaliyotini qabul qilsin Bu amaliyotlarga әгишеп islom davlati mujohidlari башкарылган ракета Мина, mergem құралы va har xil ig'ir yengil tipik qurollar orqali bekiki 48 ні o'ltirib ярландырған. Shuningdek, Barki viloyatidagi Islom өлті bexatarlik qismidagilar Tanik nefit quduq atrofida bekiki murtadlarga pistirma құрып, 6 murtadni o'ltirib, bir mashinasini g'animat elib, o'z o'rinlariga sog' salomat qaytib kelgan. Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. tilga ilib o'tishga arziydigan yeri shuki bu haftada islom davlati mujohidlari iffatlik hamshirlarning qisosini elish jangi deb nom qo'ygan bu amaliyotlar natijasida Bərki vilayətinin Qaraniş nahiyəsi ətrafında və Bəhra yezisində BKK mürtədlərə hər xil hücumlarını uyuşturuş arqalıq onlardan 85-dən köprək mürtədni öldürüb yaralandırğan, 7-sini əsirgə alğan, şundaqla hər xil tipdəki 8 əskeri maşinasını vəyran qılğan. Allah mücahidlərimizin əməliyyatlarına bərəkət versin. Fırat vilayəti Fırat vilayəti təşviqat işxanasının naql qilishçə İslam dövləti mücahidləri Fırat vilayətinin Bağoz, Abu Hasan va G'abra yezilaridagi Nusayri armiyasining askariy mashina va istehkomlarini Espinjinay, Havun, Katyusha, Mergan quroli va uningdan boshqa har xil tipdagi eg'ir yengil qurollar bilan nishonlash va taktiklik jang qilish orqali 9 murtatni o'ltirib uchun asirga olgan va uningdan boshqa bir askariy mashina va to'p ettirish mashinasini portlatgan. Shundoqla kechilik dirbun va har xil qurollarning o'q dorilarini g'animat qilgan. Alloh cheksiz hamdlar bo'lsin. Ambar viloyati İslam davlati mujohidlari Irak Suriye o'ttirisidagi atalmış devlet chegarasi o'ttirisidagi rutb şehrinin kırış ig'zida Rafizi soqchi kısmının unsurlarını ve mashinalarini nishonga ilib bir qancha mashinasini portlatib çigra müdafiye mudofaa askerini askarini Şimalı shimoli vilayeti. İslam islom davlati mujohidlari tarmiya Rafizi rafiziy armiyasining unsurlarini nishonga ilib ulardan o'n ikkini o'ldirib ikki mashinasini portlatgan dayala viloyati Dayala viloyatidagi Islom davlati mujohidlari Deyala viloyatining Sa'diya, Hafayir, Kan'an, Katun, Asakir va Miqdodiya rayonlarida elib borgan pistirma va maxfiy harakat amaliyotlarida 13 dan ko'p murtadni o'ldirib, 2 askariy mashinani portlatgan. Shundoqli ko'pligan qoral yaroqlarni g'animat olgan. Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Karkuk viloyati islom davlati mujohidlari karkuk viloyatining har xil rayonlarida rafiziy armiyasining unsurlarining uyidan to'rtni portlatib o'n murtadni o'ldirib to'rt askariy mashinasini portlatgan allohga hamdalar bo'lsin sayno viloyati islom davlati mujohidlari rafah shahridagi murtad misr armiyasi soqchi qismining ikki askariy mashinasiga pistirma qo'yib mashinani ichidagi murtadlar bilan qo'shib portlatgan badiya viloyati tallafar shahrining g'arbidagi rabia rayonida rafiziy armiyasining bir hamir mashinasi minoda portlatilgan alloh hamdular bo'lsin damashq viloyati damashqning janubidagi yarmuk lageridagi murtad sahovatlarining bir unsuri islom davlati askarlarining margan quroli orqali etib o'ldirilgan xilofat ichida xilofat الهجوم بدأ فجر يوم الأحد وانتهى باقتحام البلدة بعد الانفجارات الأخيرة التي ضربت مدينتي مانشستر ولندن لديها آه، تكتيكات خاصة في القتال في أوروبا الدولة الإسلامية قد يستخدم في هذه الهجمات إطلاق النار العشوائي Әпті ішідегі dünyadaki yeniliklar. Fransiyaның ikki harbiy kuchari tushib ketib, 5 kishi o'lgan. Fransiya salib hukumitinan deyishche, Fransiya erbi fakultetinan ayrupilan tadrip qilish gurpsi qitawe, shkitik fichari chushib kitib, 5 kishi oligyan. Yerlik hukumet, ayrupilannin chushib kitiji savebi toghurlog, eshqanlak bayanat barmigyan. Tayvande yer tavirab, 5 adam olib, 60 din kop adam yokab kitgan. Tayvan vakti 20 kicida, Tayvandan deniz sayilig yikin orinda, 6 bitin 10 ditot bal yer natijada to'rt bino o'rilib besh odam o'lib ikki yuz qirq uch odam yordar bo'lgan shundoqla oltmishdan ko'proq odam yo'qolib ketgan daniya hukumati hijobni cheklamoqchi daniya salib hukumati fransiya va uningdan boshqa davlatlarga o'xshash ommaviy so'rinlarda yuz yo'giganlarga jarimani qo'yish to'g'riliq qonun ma'qullaydiganligini bildirdi hukumat tarmoqlari yuz yo'ygan har qandaq ayolga bir yuz oltmish besh dollar agar takror xiloflik qilsa 1658 dollar jarimani qo'yishni ma'qullamoqchi ekan bu qonunni doniyadan ilgari fransiya belgiya gollandiya va bulg'ariya qatorliq davlatlar ma'qullab bo'lgan arab yarim oroli tog'utlari yahudiy davlatiga havo yo'li ichib bermoqchi yahudiy tashviqot vasitalarini bildirishicha yahudiy davlati murta saudiya hukumatining yangi dehli va tal abib o'ttirisidagi hindiston havo yo'llarini ichib berganligidan intayin xushal ekanligini bildirdi saudiya hukumati siraliyaga uchgan hindiston aeroplanining o'z davlati ustidan uchib o'tishiga izn beradiganligini bildirib tunji qitim o'zining yahudiy davlatini oshkora e'tirof qilganligini bildirdi Saudi dövlətining bu ijozati yahudiylarning aeroplaniga oz yiqilg'i ketishiga va bilet bahosining tushishiga sabab bo'ladi shanba kuni Россия davlat mudofaa ministrligi Идлиб tavasida su 25 besh tipliq harbiy aeroplanining mo'riga quyib etildigan sariq bilan etib tushirilganligini va aeroplan uchquchisining parashyut bilan yerga tushib bo'lib o'ldirilganligini e'lon qilgan seshanba kuni bo'lsa aeroplani suriyada tushib ketgandan keyin o'ldirilgan rossiya harbiy uchquchining jasadi moskvaga turkiya hukumatining yordami bilan qaytirib ilib kelinganligi e'lon qilindi salib ittifoqdosh armiyasi suriyaning sharqida o'nlagan nusariya askarlarini o'ldirdi islom davlatiga qarshi amerika boshchilik qilayotgan salib ittifoqdosh armiyasi derizordagi o'zining malaylari bo'lmish bekiki murtadlarga hujum qilgan murtad nusariya armiyasini havodan bombardimon qilgan bayonotda kelishicha suriya hukumat kuchlari hammaga tunishliq bo'lgan suriya demokratiya kuchlarining markazlariga hujum qilgan hujum qilingan o'rindan 8 kilometr yiroqlikda amerika harbiy taktika maslahat kengashining a'zolari o'z sheriklari bo'lgan suriya demokratiya kuchlari bilan muhim maslahat ilib berayotgan ekan finlandiya hujumini planlovchi o'zining islom davlatining fidoyisi ekanligini e'lon qildi finlandiya saqchi qismining bildirishicha marakashlik bir kishi 6 oy ilgari pichoq bilan ikki odamni o'ldirib boshqa 9 odamni yaralandirgan edi bu hujumni planlovchining ismi abdurahmon bo'nan yeshi 22 yosh bo'lib u o'zining islom davlatining jangchisi ekanligi va suriyada amerika qo'shma shtatlarining havo hujumining o'zining bu hujumni planlashiga asosiy sabab bo'lganligini bildirdi Salah abdusalam belgiya mahkamasida hukm faqat Allohga xos deb jakarladi axborot vositalari qeyrinishimiz Salah abdusalomning tog'ut mahkamasiga o'zining kofir bo'lganligini va u yerdan chiqarilgan hukmni e'tirof qilmaydiganligini e'lon qilib sudga chiqishga qo'shilmaganligini naql qilmoqda qerinishimiz salah abdusalam o'tgan bir qancha yildagi fransiya va belgiyadagi yuzlagan mushriklar o'lib yaralangan bir qancha qitimli hujumlarni pillallash va tayyorlashda aloqasi bor deb salibiylar tarafidan turmaga tashlangan edi qerinishimiz belgiya mahkamasiga men faqat ollohga ishonaman man sizlardan qo'rqmayman deb dodillik bilan сотчының суалыға жауап берішін рәт қылған. О, бұл кәскен майданы білән Франция вә Белгиядегі ақпарат васылырының дейқытын тартмақта. Аллах бұл қиырыншымызне әсірліктін азат қылсын.